民聲起義，My Radio 二零一五。 喂，hello，hello，hello， Hello，大家好啊！歡迎嚟到咧星期五晚呢個進擊港超聯嘅時間啊！話今晚睇下卡神翻嚟咯，係啊真係好多人想你翻嚟喎。係咩？上個禮拜咩嘛？拜山啊嘛，清明，即係成日都係同人講話拜山先講，咪掛住講唔記得翻嚟咯。好多好多多好多 fans 好愛你，你知唔知係啊係咩你要愛戴都要多啲可翻嚟能清清明嗰啲 fans 多啲啦。好啦，咁啊，仲有我啦，阿 Roy 啦，同埋阿 Gary 啊， Hello 係啦咁啊，復活節啦就過咗啦，加埋呢個清明長假期啦，亦都有好 多好多波啦。咁其實我哋自己班主持都踢咗場波啦，攞命啊！真係最熱嗰日啊嘛，係啊，卅度啊，星期一嘅時候啊。點知第二日又凍啦，係咯，真係走好彩嗰陣時都凍真係啦。好彩啊！真係。係啊，我哋真係歡迎大家見到嘅可以挑戰我哋喎，真係講真你講㗎啦，係嘛？嗱你真係講啦我個輪椅都褪唔切啦，個輪椅都褪唔切啦。玩下嘅啫，玩下嘅啫。挑咪戰嘅我哋呢啲。幾廿歲，一個武器，一個豆皮，一個老豆就嚟咁啦，真係黐孖筋嘅，仲嗰人聽。好啦，咁我哋講翻 啦，港超聯嘅時間啦，咁啊一號上嘅時間咧就會係啊呢個禮拜比賽嘅賽果嚟，麻煩卡神朵好啊，唔該好啊，喂，咁啊嗰日啦，清明嗰日和富大埔就零比二啦，咁啊輸咗俾天能元朗啦，作下作下天能元朗咧靠阿連拿度蘇沙上半場各入一球啦，咁啊搞掂咗和富大埔啊，應該都收佢皮噶啦，收咁啊就有南華啦，就對零比零悶和標準流浪啊，咁就冇艾華就呢隊南華定艾華呢個咩華啦呢隊波都唔係嗰隊波嚟嘅，咁但係啊。流浪嗰個韓再紅啊嘛，幾好嘅， 一路有好表現，呢、個球員幾好嘢，幾好嘢，一路進步，幾好嘢，啊好嘢，呢、個冇入錯貨，係佢就踢完呢場波之後要翻返去韓國啦，嗯，即係又話因為屋企人有事。次次都係咁嘅，上次嗰個咩有一個走咗咧，又係咁樣，有啲古靈精怪咁嗰次嘅。有和富大埔嘅韋唔爾，係唔係唔係，佢有個韓國標準流浪咪韓國嘅咧，自己前走咗咧，好唔知啊勁下算啦。OK，咁啊仲有一場啦，黃大仙啊零比二輸俾傑志啦。咁啊雖然上半場巴倫股數十二碼唔入，但係下半場憑住阿徐德瑞一傳一射啦，二比零搞掂咗黃大仙係啦諗。住有啲希 望添，上半場可係咯，以十二碼夠埋啦。啊，點知下半場冇計啦，傑志真係強啲啊，嘅。質兩句，因為徐德瑞今年足球先生都叫好咯啩，哇真得㗎係咪啊？我哋都我哋兩個都一致係徐德瑞㗎啦。但係佢出得少啲咯，我覺得，即係佢個教練擺佢落場少啲啫，我覺得好似唔夠多啫唔。係冇冇嗰個 冇嗰個氣勢啊！嗯你之前巴倫古數嗰陣時，哦，佢氣焰嗰啲嘢。係啦，一話哇呢個一定係啊，，係啊但我都係喺度攆下今今季啦，其實開波啦，季初誒、今季開始啦，對黎明水泥第一場噶嘛，佢、已經好表現一路踢到而家好表現係啊㗎，一出親就有好嘢睇㗎啦，係嘛但係前？邊個攻擊組合係平均嘅傑志，嗯哼咁你話徐德瑞又啊又唔係真係 好突出，嗯我硬係覺得佢教練係中意下半場擺佢落嚟咧，有變化嗰下有氣有力又跑得，係啦，有突破能力啊嗰啲嘢咧，係啦係啦係啦。咁啊，仲有一場我哋今日重點啦嘛，太陽飛馬今日二比二就冇和 Y F C 奧迪啦。係啊，呢場波咧，咁就首先就係 YFC 奧迪咧，就係、領先二比零先啦。咁之後就太陽飛馬就追翻啦。咁我覺得。 誒、可以俾下一張二號相啦，就去睇一睇呢一場波咧，其實有啲重點人物喺度嘅，係啦。咁喺呢場波嗰個排陣上邊咧，其實我覺得係非常之奇怪。講緊太陽飛馬嗰方面，咁佢、就擺咗阿單贊奴域就打呢個中堅位，佢佢休息咗幾耐啊？一月廿五號對完南華，傷咗半場之後就到而家啦。咁啊，嗰場波四月幾踢，兩個幾三個月睇咁滯，即刻就擺佢落嚟啦。一個唔習慣嘅位置啦，係啦我諗係香港嚟到都未見過踢呢個位啦。係啦雖然好多時就一隊中堅擘開佢 褪落去，但係始終唔係企到最後啊。即係踢下踢下唔同啊嘛，你一開波擺佢落去就係啦，撐啲啊嘛，硬骨嗰度。跟住之後咁啊，擺咗左閘就阿鄧景皇啦，咁啊、哇李康廉呢個位置奇怪喎，九號半定進攻中場咁樣喎，佢係擺中間嘅喎，新球場黑洞咯，我成日覺得佢係 跟住陳文輝啦就做波啦。係呢條友慢慢唔係製造做做波嘅，你講你咁屎咧，你真係人哋以為打假波噶，製造做分係啦波，即係你講清楚，因為佢哋都咁屎咧，真係唔會佢以為打假波噶。 Playmaker 係啦係啦係啦係啦，講清楚啊！嗰啲人一定要。但係換未換走之前咧，係未做過嘢嘅，角球都斬得唔好嘅。係係啦，咁我哋就可以睇到啦，呢一張相我哋下邊嗰度啦，咁就係咧 YFC 奧迪嘅費蘭道啦，同埋我覺得係太陽飛馬呢一 場踢得最差最差係摩域斯，嗯佢上半場嗰個失球咧， 完全係冇理由啦。阿丹振奴係俾佢後你講嘅第一球，第一球係係啦，第一球，係第一球。丹振奴係俾阿摩域治嘅時候咧，佢望都唔望就回傳翻想俾阿謝德謙，點知咧就俾個醫院波，就俾阿費蘭道焗到。佢直情係撥嗰下掘咗草皮啦，對腳。佢嗰啲真係佢個樣就成盤係血，當佢無事咁，求求其其撥埋去就算啦。咁所以呢場波，我覺得佢其實佢啲企位亦都好差。去到下半場嘅時候咧，佢呢個飛馬咧改咗三二嘅時候咧，直情咧唔好搞咁多嘢啦。阿波力士 publicidad中堅就擺咗左邊。你你行開啦，你係啦，行開啦。金王就擺翻喺中間嗰個位，反而調翻轉喎，比較少啲啊。咁啊、大家覺得飛馬仲有冇啲咩問題咁樣？講埋個二比零嗰球啊！二比零嗰球，喂，即係佢又係唔見咗佢嘅喎。你諗下，啊又係費蘭道轉個俾個靚波李家耀啦，李家耀打起咗信心，係啊真係打起咗信心係啊出個出出個靚波出嚟俾阿福田建議。但係你諗下，首先行李家耀係邊個？係阿丹察勞域行下行下行行企企咁啦，俾佢出到咗去嚟啦，中堅唔見咗㗎，摩域治係唔見咗嘅。咁啊係阿阿唐建文翻嚟包，唐建文翻嚟 包嘅。係啊鄧景王亦都唔見咗嘅，左閘亦都唔見咗嘅。你你諗下個波又俾阿福田建議，三十七歲啦，人哋大哥。係啊，喂，真係頂頂得好靚喎，頂得好靚啊啊哈壓住阿唐建文，但係好奇怪啊！其實到下半場奧迪咧都好多機會啊，因為佢打反擊啊嘛，係啊好多空位啊飛馬，但係佢硬係把握唔到第三球，咁就埋下和波伏線啊！真係。係啦，咁呢場波阿和利亞啦，太陽飛馬和利亞，咁本身呢幾場 都有好好嘅表現嘅，咁呢場咧俾阿摩西斯搞掂咗，係一動都冇諗過即係一動都冇。啊！我哋上場一齊睇對南華車陽秋，好似搞佢唔掂啊咁，估唔到阿叔食摩西斯，喂，搞掂你老鬼波係啊！，老鬼波唔係最，慘就係其實太陽飛馬好倚重，又係以好倚重兩邊嘅出波噶嘛。即係兩個麥基同佢兩個咁樣，但係麥基咧真係火都嚟埋，俾個波俾佢，成日都唔知 攞頭攞啊，定攞個心口攞，跟住出埋界，成日都係咁樣嘅。即係如果你夾硬要擺麥基去踢邊鋒咧，係左邊啦，係。嗯，真係唔啱佢，俾佢擺翻去踢前邊，誒、正中間啦。佢係佢係依個位先啱佢。邊鋒佢真係佢盤扭能力又冇，得個速度。喂， 大佬前邊唔係唔會有咁多空位俾你爆入去噶嘛？人哋唔係傻噶嘛對手。你講麥基，我跳佢少少啦，跳你少少，佢佢下半場咪攻晒上去打三後防嘅係啊，佢落到嚟左閘咁樣咧。喂，我覺得呢個啱佢踢嘅，其實呢個打翼位係啊打翼位，真係有真係唔係吹水，唔係笑佢，佢呢個啱試下可以試下噶。佢嘅速度夠，佢好勤力咁防守，纏繞住你咁樣。即係阿樹嚟楊家。哇！講到咁遠，而家而家咁，咁啊等住我接你唔到咁樣。我哋 咧可以講下咧呢一張相咧，上面嗰張咧其實就係發生喺咧上半場嘅時間啦。當太陽飛馬落後到二比零嘅時候咧，呢、一個拉斯石咧就變咗哇場中教練喎，大哥啊！圍埋個圈講一講咧。你叫我提你嘅呢幅相係邊個啊？啊，係啦，係啦，ATV 嘅呢張相係啦係嚟嘅多謝晒啊！ Okay 真真係唔記得咗，真係會咁咧就佢咁佢個指示就係變咗咩咧？就係法圖斯褪翻落去中堅，阿丹贊路咧就打翻個中場嘅時間啦。咁我覺得上半場 尾段嘅時候，其實佢打翻個中場咧係穩定咗嘅。因為嗰陣時三十零分鐘啊，李佳耀受傷，咁啊突然間有個咁嘅時間，佢突然間係好似好似孤零逼咁喎，嗌晒啲人埋嚟，龍門謝德謙都出埋嚟，大家訓示一番咧，好得意喎。啊即係我哋上幾集都講過，我唔喺度，前之前講冇大佬啊嘛呢隊波哇，因為佢自可能識聽中文嘅喎，等我嚟咁喎，挺身而出但係出嘅喎。面好少喎，咁出面咁樣講真係好佢即係拍阿阿阿法頭斯拍佢心口，打好啲啊！咁樣就拍佢心口咁滯呆咗佢直情係啦，係法頭斯係咪 你話事啊？你話定老細話唔㗎？係因為法圖斯喺呢場波佢初頭係打一個進攻中場啊係啊嘛，哈似成後上，但係其實真係，唉，佢又打得唔好，佢又係啊個控球又又唔係技術就咁好。明白係啊，啊。咁你打嗰個位硬係 即係好快，尤尤其是好多反擊咧，就係斷喺法圖斯啊或者和利亞嗰邊，佢法圖斯嗰下先大鑊佢啊嘛。久唔久飆上嚟一嘢咧，就好似後信能力好強咁，但係你擺佢喺中場咧，佢真係技術係不足嘅。你真係要佢有些少想 傳送一下做下波啊，嗯俾前邊啊，咁真係唔唔信咗咯，我諗球會高層佢佢射入波係好多時候上入波都係球即係球賽尾段，可能體力好過人一個外援黑人球員係啊，好過人哋咁可能衝頂可能食，即係你嗰條譬如譬如對元朗嗰場對住咩張志勇咁嗰啲係啊最尾嘅，咁你跳贏佢應份㗎啦，咁係啦，最尾嗰啲贏嘅，咁樣咁樣最尾執到贏嘅，咁成日以誤會咗佢入波能力好啊，做到波啊，咁其實佢嘅技術措施真係好低嘅。但係諗下諗下咧，你真係 麥寶美同佢咧，真係差唔多啊！而家但麥寶美好啲喎，我覺得。爭咗身份證啊嘛，係咯，咁啊麥寶美未有身份證啊身份證嘛，咯係嘛未夠稱啊嘛。技術 嗰方面真係同麥寶美真係差唔多。麥寶美搶波好啲，我覺得。嗯哼，做翻上去啊，係咯係咯冷靜啊，所有嘢都幾好噶。咁啊，下半場嘅時間咧，太陽飛馬咧就換入咗，我覺得係即係最好嘅調動啦，就谷盈志入到嚟啦，就換走誒換走咗。阿陳文輝就仲喺度嘅，就擺咗喺右邊嘅。咁啊、去到六十三分鐘咧，先至係阿沈國強就入替嘅。咁阿谷盈志入到嚟嘅時間咧，咁你就見到啦，佢分波嘅尺寸係當然好過陳文輝好多啦。咁亦都 因為有阿法圖斯同埋單陣路嚟喺後邊鬥住咧，佢嘅發揮亦都比之前係好啲嘅。而佢啲角球啊、罰球嗰啲咧，亦都恰到好處嘅準程度高高翻好多。係啦，咁同埋入翻頭先講過啦，阿沈國強入到嚟啦，咁沈國強入到誒嚟嘅時候，即係點解唔用多啲佢咧？因為佢不嬲都話，其實誒講、香港隊嗰陣時都係咁樣講啊，喂，梗係擺個老鼠仔喺前面啦。嗯但係誒去到球會又係咁樣，就係唔擺佢，擺落後後備。但係 佢呢啲球員咧，佢佢捕捉嗰下誒、射門咧，佢真係好好。嗱，你兩個稱佢都同麥基可以打同一個位噶啦係啊。咁你點解仲要出麥基咧？係咪？因為個好嘅喺度，我又冇聽聞過啲咩大傷誒、啊。又係信，因為係外國。哦哦，即係球員月亮係圓啲嘅又係。係啦我大過太陽喎，都信月亮嘅，搞錯啊！知啊，你一見到佢排嗰陣，成日都好着好着重呢啲外援啊，咁係又係入籍球員啊咁樣。好學唔學埋嗰啲 三四件嗰啲衰嘢，唉你哋成隊都係嗰啲入籍嘢。個成績要好啲先咁樣。啊哈咁 OK 我哋可以講埋呢個 YFC 奧迪啦。咁啊，阿馮慶華咧呢個中堅嘅球員咧，即係呢三場咧啊表現真係幾好喎，嗯即係啊估唔到佢真係踢得翻喎。哇！重傷休咗兩季啊，差唔多兩季啊。佢仲係好好好落力啊，即係唔會話縮啊，唔會射啊咁樣喎，都真係唔錯呢個球員。係啦，咁誒亦都阿福田健二啦，頭先阿基偉都講過嗰個頭槌啦，同埋我覺得。 Y.F.C. 奧迪咧前鋒嘅組合咧，費蘭道嘅最佳拍檔咧就係福田健二嘅，因為阿費蘭道就個範圍誒廣啊嘛，個活動範圍廣啊嘛，咁佢攞到波嘅時候咧，咁就可以俾翻第一點啦，福田健二，咁佢可以再交翻後啊，或者再等啲球員 follow 上嚟啦，亦都比較啱嘅。你話如果出去迪基圖嘅話咧，就即係 sorry 啊，同阿費蘭道咧，即係同一類嘅球員嚟嘅。其實都係黑洞嚟啊，迪基圖，不過喺左邊嘅黑洞。左邊佢佢冇咗佢冇咗早兩年喺南區嗰啲感覺，迪基圖低流。以前就好 有好有球味嘅，而家你就盲牛嘅，一淨係覺得唔係，佢因為你而家你擺咗有個費蘭度喺度有比較啊嘛，你咪覺得迪基圖真係差咗好差咗好多咯。得咁又係啊，費費蘭度真係真係奧迪今季簽得最好嘅球員就係費蘭度，真係執到寶啊！呢個係咯成隊波成個 level 升咗。哇！你諗下，如果南華有佢同阿艾華， 哇幾正啊！跟唔切個鏡頭咁快啊！兩係咯個。真係真係真係正啊！呢兩個真係。咁啊呢場波就係咁上啦，有冇補充咪住有補倉啊！Billy，因為咧其實 Billy 今日有嘢做，本來係預咗佢嘅，今日有嘢做緊緊急嚟唔到嘅啫。佢話今日佢有啲交代低啊，今日關注大佬寫咩啊？關注重點賽事，飛馬對奧迪嘅意見，主要係球迷嗌醒咗飛馬， 同埋拉斯石場上臨危不亂，協助球隊回魂。特別另一個亮點係 hea 輝被換出，換嚟球迷嘅掌聲。括弧歡送，據聞現場有人見佢 眼濕濕、頭耷耷嘅樣，哇！好嘢喎，耷字識寫，好嘢喎，喂就係咁啊！佢佢平時佢唔眼濕濕都頭耷耷噶啦。差又咪差腰嘢。仲有 Facebook 嗰俾人串啊！俾邊俾邊個嚟㗎？其實咁樣嘅，咁我咁啱見到嘅，咁咧就 Facebook 啊係有一個應該係陳文輝嘅朋友嚟嘅，咁就同佢影相 tag 咗佢啦。啊咁咧即係佢前老闆啦，伍健先生見到咧就寫文輝好食好住肥咗喎。唉，真係唔知潤佢啊！就係就係乜嘢啦？定係你嗰度唔好食唔好住先，可以調翻轉睇嘅啫。 啫嘛。即係我我啊八卦，我 at 咗唔見個 Facebook 嘅，咁我見到佢留言咁樣。你都幾八卦喎誒即係我又唔知佢咩意思啦。爭在未攞得佢，咦白淨咗喎，係咪先？肥咗又瘦咗嗰啲啊！陳文輝就誒算啦，努力啲啊！努力啲啦講多少都仲有巴里呢條友咧好嘢喎，八十零分鐘入嚟啦，九十分鐘叉腰噶咯喎，即係個係咩？咁熱身都要體力㗎。 哦，咁樣嘅，大佬早啲講嘛！我哋講翻我哋嗰個踢波，我哋好過佢喎，七八分鐘我頂得順嘅喎仲。大佬一陣就叉腰呢啲球員咧，我勸你早點歸去啊！射一腳咯，見到佢。冇咩所謂啦，你啊，我哋簽佢翻嚟，其實係替王威嗰個位啊係啊，都唔會擺擺佢落後咁啊。但係唔緊要啊，有阿李家耀啊。我猛而家我猛噶嘛！上季有啲有啲撲街真係，佢喺南灣嗰時嗰度話佢唔得嘅，係走咗之後又話登加流入幾粒球好勁好勁球王咁。啊咩水水 啊早啲唞啊佢同我哋踢到叻㗎，如果巴你係咪？係咯，咁咪係咯好，大正常大瞓係咯。咁啊好啦，咁啊講到呢一度啦，咁我哋可以去第三張相咧，就係呢一個聯賽嘅積分榜嚟嘅。嗯咁啊見到其實而家傑志方面咧有三十二分，基本上啦就三場比賽第一屆嘅港超聯佢都攞硬咁滯㗎啦。嗯咁去到下邊啦，咁其實東方同太陽飛馬都係為咗爭個第二位，就係角逐呢一個夏季選擇主場嘅權利啦。 咁其實基本上南華啦，南華都。 肯定有個呢一個亞協資格賽嘅資格噶啦，啊因為就佢喺呢個位置上面，咁如果佢攞到聯賽杯冠軍嘅話，咁佢就有得打啦。係如果傑志攞到嘅話，咁第三位都有得打噶啦嘛，係咪係喎先？所以即係其實就即係都攞到咁滯噶啦。純退咁，跟住個另外一位奧迪都好穩陣啦。奧迪好穩陣噶啦，因為其實基本上天人元朗一定追唔到佢噶啦。咁去到呢個時間九分係啊，除非足總杯唔係東方南華同埋傑志或者 YFC 奧迪攞嘅啫，如果唔係佢都係 八成噶啦，有噶啦，攞到呢啲嘅資格。咁去到降班方面啦，和富大埔神仙難救啦。三分未贏過，下一場打黃大仙聯賽嘅時候，黃大仙贏，咁就上岸啦，係啊，贏緊啦，check 硬噶啦，我覺得黃我大仙又冇咁講嘅。好難講嘅。嗰日誒禮拜六之前，黃大仙對和富大埔，有人都話唔係唔係天恒元朗。 天恒元朗對和富大埔嗰時，係之前都有人話：，誒天恒元朗唔係贏硬嘅。又係波係圓嗰啲，又講嗰啲嘢係嘛？啊，點知啊，又俾連拿度搞掂係咪先？啊講講埋嗰場乜少少少差唔多啊蘇沙咧，佢佢咪着新波杯啊嘛，熒光噶啦。咁跟住咧，隔一陣佢唔掂啊，要換杯啦，換咗換杯換咗舊杯入波喎，即係個 Nike 唔得佢死啊，影住好大影住好大就 Nike 啦，唔得嘅嗰條換走咗佢啊，着對白色唔知咩牌子嚟嘅，嗰啲嗰啲皮嗰啲皮仲硬喎。係啊，唔夠冧啊！ 好得意啊！我哋睇下呢個聯賽榜啦，咁啊其實可以諗一諗翻，我哋見到嗱，啱啱講過 YFC 奧迪啦，係而家真係力爭上游啦，即係叫做前列球隊啦，而家去到咁咁啊。你捉中啲口號，萬眾嘅心力爭上游。和富大埔咁啊，做翻升降機啦。咁我哋翻翻嚟先啦。好啊咁啊，又記得咧，其實去到呢一個二零一二、零一三年嘅球季咧，華賓 FC 咧就係最尾一場嘅比賽，憑住福田建議入球二比二打和咗和富大埔啦。咁啊，直接將呢個和富大埔 咧就踢咗落去乙組嘅。咁就係呢一個情況出現咗嘅時候，咁。 YFC 奧迪啦，之後就亦都係去到今今時今日啦。咁啊，其實佢嘅年青球員嘅發展啦。咁講呢樣嘢之前呢，其實想講多少少嘅。咁較早之前呢，喺呢一個應該係明報嘅報導咧，係就有講啦，阿堅 Sir 啦，YFC 奧迪嘅教練就同佢嗰一班球員嗰一個感情咁樣啦啊。嗰幅相好似地產鋪嗰啲，一個堅常企中間，成功人士係啊嘛，補習社新港係啊，新港嗰啲啊。咁啊，就係佢咁個報導，咁我當然就唔會攞嚟講啦，係咪、你可以去翻 YFC 奧迪 Facebook 嗰度有條 link 可以 睇一睇嘅。咁 其實就講翻啦，由細個嘅時候佢哋踢區隊啦，跟住就再帶上嚟深水埗啦。咁、降咗班之後咧，咁就轉咗去橫濱 FC。咁其實橫濱 FC 係一隊咩球隊嚟咧？其實佢哋本身嗰一個嘅會籍咧，就係、當年係零八零九年啊，成為呢一個競賽會員嘅四海嘅，係啦、呢、個四海嘅。咁去到誒一一一二年嘅球季咧，咁就呢一個流浪咧，就係、最尾可以攞翻個升班嘅資格啦。喺一二一三年嘅時候就上翻甲組啦。咁、所以咧四海咧亦都 唔用呢個會籍啦，就俾咗呢一個當時嘅橫濱 FC 咧，日本嘅球隊咧就租用咗呢個會籍嘅。咁啊、所以咧就變咗橫濱 FC 香港四十萬係嘛？係啦，四十萬嘅，咁就永久租借嘅，無限期啦咁樣。咁咧，直到今時今日就變咗 YFC 奧迪嘅。咁 我其實點解我今日會出呢個題咧？點解話呢一個福田健二拯救咗香港足球咧啊係咯？就係因為好熱鬧啊係就係因為 YFC 奧迪咧，好多好多年青球員，我哋覺得係香港未來嘅新血嚟嘅、新養分嚟嘅。但係大家試想下，假設啊，如果當時福田健二冇入到呢一球降班嘅即係。有冇可能？如果命運能選擇咁，降班嘅係橫濱 FC 香港，咁今時今日呢班球員上唔上到位咧？咪有可能依班年青球員各散東 西咯，會俾其他誒、呃球會會立咗佢刮咗係啊因為嗰陣時第一季喺深水埗嗰陣時已經睇到有啊、方柏倫啊、黃威啊嗰班、劉卓軒嗰班已經已經好犀利噶嘛，好有潛質係好有亦亦都潛質正血留喺度，亦都阿阿羅廣威啊、陳兆君都俾南華刮咗啊，最尾劉卓軒都走埋，咁啊係啊係啊，嗰陣時已經睇咗個潛質㗎啦，仲記得有一場波係逼和南華，比南華逼和添，啊有一場葉鴻輝犯錯嗰場啊嘛，係嘛？唔記得輔助波入網係係記得好似係我 淨係記得旺角場就係啫，係啦，咁但係點解 Gary 會咁講咧？因為大家都知道啦，即係已已經好多人話我哋嘅超級聯賽就已經係好唔職業噶啦。咁但係去到低組別、甲組啊、乙組嗰啲咧，其實就係業餘，真係業餘嘅。佢哋係冇呢一個底薪噶啦，咁啊哈靠居馬費啊、獎出場費啦金啊嗰啲咁樣噶啦。咁基本上所有球員都係兼職噶啦。啊哈咁其實聽翻嚟啊，有某一幾隊係有個會有啲全資料提供啊係係啦，有啲全職嘅球員嘅有。個別啦，有個係啦別每隊可能有一兩個啊。咁所以 你如果作為一個年青球員，你唔想 你唔想退出球壇，其實基本上我覺得叫退出球壇噶啦。如果落咗去嘅話，嗯咁、所以就會好似阿基偉咁講啦，離隊。因為你首先其實你降咗落去咧，你冇錢嘅，你贊助商一定走啊！我肯定橫濱 FC 一定走啊！當時嘅話係咪先？咁同埋你嗰、個你嗰個練習場地，啊你個練習場地又唔夠。嗱，我哋而家港超聯講緊係一日一課啊，都係一日一課都話唔夠呢個係係啦，個個半鐘啦半鐘至兩個鐘啦。其實拉埋跟阿 B 揈完，其實都冇乜時間㗎啦。嗯咁、但係你去到呢一個甲組低組別嘅時候，可能 係三日、兩日或者一日，係啊對對唔同啦。因為你個個都要翻工啊，係啦做自己正職啊，夜晚先可以一齊。關埋一齊係啊。係啦，咁有直情有啲我聽過啲 friend 講，直情丙組嗰啲係真係比賽添，啊啲球隊就會係係啊係啦。咁所以你一定會係離隊啦。咁你你跌咗落去，其實你大埔黃埔大埔你都見到㗎。嗰啲球員，譬如你話阿呂志興啊、陳旭志啊，甚至話葉佳嗰啲，佢哋本身都仲踢得嘅，即係佢哋降班嗰一年。係啊落咗去之後冇乜點踢啦，又要兼職又成嘅 時候，就變咗已經冇咗當年嗰個跌晒能力喺度鑊我嗰個感覺完全唔同咗，我哋睇過佢喺乙組比賽啊，好似對乙組都掹掹緊咁。佢我哋成日諗住佢好似 head 住去食硬啦，但係唔係咁樣嘅。又我成日覺得細牛都好衝啦，唔係好得咁要落到去。陳立明，唔係你真係陳立明嘅講緊。一齊 降一齊跟大埔落去乙組踢嗰班球員，有幾位球員啦，係係啊，有一半啊，啲基本陳敬德啊，咁嘅僆仔啲嗰啲啊。到今季升翻上嚟咧，哇！完全係唔同咗，係差咗好多，嗯完全成個比賽節奏完全係跟唔到嘅，嗯入唔到局嘅季初嗰陣時，啊入唔到局係啊呢個真係波入唔到局嘅， 咁啊死啦！咁你造成大埔今季嘅成績都係咁差啦，係啊，咁其即係因為我講少少成績啊，你諗下佢當年走嗰年都係十八場波，四邊七和七七輸，咁今年未贏過波，啊三和十係啊負喎，直情係魚腩啊！今年即係十三場係咯，魚腩喎，即係嗰陣時入三十四球嗰季可以輸四十四球，但係今季入即係十球波咁，嗰一季有輸33艾力士同埋安基斯咧即係個一差距咁犀利啊！我諗完全即係最緊要係最緊要係外援，完全冇招架之力咁喎。即係你除咗外援，即係你嗰啲 本地球員真係跟唔上。你大埔今年呢班係真係低組別球員，係啊係啦係啦跟唔上嗰個節奏，能力都唔係嗰班啲波嚟嘅。就係咁樣奇怪。季初有班外援喺度唔得嘅，掃走佢。係反而個十一人正選入邊得兩個外援啫，而家即係半季之後，安達基頓係、反而踢出嚟嘅 比賽態度係好咗，個、嗯場面都好咗，唔會下下咁樣企喺度踢，嗯有翻啲鬥志，即係哦外援對一隊波咧，真係好緊要，尤其是香港再差啲啊！再差啲我比嗰班球員再差啲。係啊咁你頭先阿 Gary 講話會 各散東西啦。如果係橫濱 FC 當年降班嘅話，咁你去到其他球會嘅時候，有冇一隊波會好似今時今日咁多 YFC 好成年青係啦咁重用年青球員咧？係冇嘅，其實真係好少。你喂佢真係脊骨嗰啲球員都係嗰班年青球員即係嚟喎。我哋鬧堅堅成日教得波唔係咁叻，但係佢堅持肯用，佢可能用佢嘅佢份工嚟嚟係啊補隻僆仔㗎。係啊， OK 係啊，所以佢今年。 即係唔再去堅持嗰個日本化啦，即係嗯冇執翻福田健一個日本球員喺度啦，係啊咁啊用翻一啲啱使嘅有實力嘅球員嘅時候。魯賓啊、費蘭道啊、迪亞斯啊，成班又成長咗聽啦。聞咧就係、 個球會嗰邊奧迪嗰邊又話一定要用翻啲堅嘢。鬼佬，誒唔好用日籍球員 OK 啊咁樣，啊係 OK 係啦，所以咧，咁即係除咗福田健拯救咗香港足球，其實阿堅 Sir 都要俾個 credit 佢係嘅，真係兩位同埋個球會都好啊！即係有啊，即係你諗下，華咩 FC 其實叫做華咩 FC 嗰兩年成績都差嘅，係啊都一樣係肯俾機會佢哋尾喎。二包尾咁㗎。係啊，今年有成績，其實真係真係 得積翻嚟嘅呢啲嘢嗯哼，係啦，咁 OK 係啦，咁啊呢個話題講完啦，咁我哋仲有少少時間嘅時候咧，咁我哋可以講一講另外一單啦，咁誒冇相啊呢啲，噏兩句啊係啦，噏兩句啦，咁咧其實咧就係咧南華咧喺三月二十八號嘅時候咧就去信呢個足總啦，就申請啊四月二十二號嗰一場聯賽杯嘅決賽咧就用外籍球證嘅，嗯咁、我睇咗呢個新聞嘅時候咧就話係等對方同意啦，咁要通知亞洲足協啦，同埋會由亞洲足協去安排個賽派人嚟盤啦。係啊咁但 係頭先你話阿伍健嗰度就話。喺我見到 Facebook 答咗人話冇問題，咁啊啊再答咗人哋啲問啲人問啲錢點啊？對嗎？冇所謂，冇所謂嗰啲嘢。即係 s u i n 咁係啊啦，都係錢嘅啫。喂，即係錢還錢，點解南華有呢個舉動咧？哦正，終於醒目啦！油王唔係傻嘅，係啊證明油王唔係低能嘅。終於知道係啊個對手係啊係出咩啊啊？好嘢啊嗰樣嘢啊！但係即係我我印象中啦，最快咁樣就即係都好多咁樣嘅一啲叫外籍球證過嚟啦係啊。咁我 有一場好有印象嘅，就一個叫北川央春啦，就係零一年銀牌快通對南華四強嗰場波嘅，我覺得麻麻地嘅啫，因為我趕咗高尼路出場，其實嗰個真係即係其實唔一定係好喎，我覺啊咁得。啊，再講遠啲，九八九九年同埋九九九零零年嗰時聯賽決賽一場一場過嘅決賽，啊兩場決賽咁樣咧，亦都係揾日籍球證嚟啊！嗰時咩上川線啊，咩布賴直刺啊咁樣，咁樣其實隻水準又唔係十分好，好老實，即係冇唔係好到咁突出，哥連拿咁 嗰啲，亦都唔係咁嗰啲。誒，但係有一樣好緊要啊嘛，香港球圈嘅慣性噶嘛，啲球員就係對住啲香港球證咁啊擦下係。擦下噶嘛，你對住外籍 唔夠膽嘈啊係啊因為係咯可能班球員又好乖乖地踢波噶啊！啦。如如果東方入決賽會唔會其實球證嗰邊請過佢就係直球證嚟？你哋對翻佢啊！你你對住佢哋，我搞唔掂啊！好奇怪一樣嘢真係，即即係幾唔好，即係都咁樣我我就覺得，我覺得其實咧係落佢面嘅啫，係啦即係有個個都話你擺明話你奸咯，好老係啦即係實。話你衰，我話不如申請咁啊，公平啲咁樣。咁伍健又話唔緊要啦，係咪先？咁冇理由話，又冇理佢又冇理由堅持唔得，一定用香港，又係啊覺得怪噶唔嘛。係因為今季 太多球證嘅問題發生喺 傑志身上啊嘛。啊，唔係佢揸住一個 point，基南馬冇紅牌講得細噶啦，我哋冇咗個哇好叻冇咗個銀牌啊！哇你講啊，巴士幣啊講得細噶啦。OK，係啦，因為呢個話題講完啦，咁亦都去到呢一個節目尾聲嘅時段，我哋講埋嚟緊呢一周嘅賽事。好啊，喂唔該，四月十一號禮拜六，咁啊旺角場，咁啊呢個係全部足總杯啦，呢個禮拜，咁啊傑志對和富大埔啦，咁就兩點半啦，冇得播啦，就係錄播噶啦，全部錄播，因為其實足總嘅個版權係唔係球會啦，咁一點四十五分錄播嘅， 咁同日啦，五點半將軍澳天恒元天恒元朗對 Y F C 奧迪啦，咁就喺第二日禮拜日嘅朝頭早六點錄播啦， 咁就禮拜日十二點誒十二月四啊，誒四四月十二四月12四月十二啊，咁啊兩點半旺角場東方對黃大仙啊，一點三重播啊錄播嘅又係夜晚，咁啊晏少少將軍澳啊五點半標準流浪對南華，咁就第二朝六點半錄播啦。咁另外仲有兩場，咁啊亞協杯四月十四禮拜二，咁就柔佛啦對傑志，即係傑志作客去馬來西亞嗰邊啦，咁就。八點九開波嘅，咁六七零 Fox Sport 嗰度嗰度直播啦，咁就禮拜三。 咁啊，旺角場啦，十五號，四月十五號，南華就主場對彭亨，咁就都有一播嘅八點鐘，誒六七一 直播嘅。咁呢個禮拜冇五人賽啊，冇死去五石硤尾度揾波睇喎，冇五人賽禮拜一，即係上去綁門釘嘅啫喎。咁啊，講一講啦，其實就足總杯其實就冇乜特別嘢講啊，講南華嗰場亞協啦啊，呢場贏波就出線之餘都首名都應該係穩穩陣陣啊係啦，穩陣噶啦。佢有着數嘅，嚟緊都係主場。啊，係啦，打咗辛苦嗰啲先嘅，已經係。啊，咁 OK 即係有啲人又話，即係南華踢聯賽踢得唔好啊。咁其實你睇睇到啦，佢爭一步就攞個聯賽杯啦。咁其實亞協 資格賽基本上都有噶啦。咁不如踢好啲個亞協杯係咪？啦同埋白頭佬個個誒嗰個約到今年季尾嘅啫嘛，半年嘅啫嘛。喂，可能下年都唔關我事啦，聯賽嗰啲嘢都唔得噶啦，上一手唔得啊就嘛。係最驚訝話復唔復出得到嘅 應啫我覺得應該係啊應該一路流都會有一路力嘅啫，咁啊主主力爭杯賽咧，我諗佢留翻啲亦都係。係啦，咁啊時間差唔多啦，咁啊多謝各位收睇啦，咁我哋就下個禮拜再見噶啦喎。咁啊，少少冇走住喎，仲有人入緊嚟喎。冇錯，再熱血大球場噶，好，再見，係拜拜拜拜。拜。